Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Այսօր հանգուցյալների հիշատակության օր է Մերելոց։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում Քրիստոսի հարության տոնի առիթով Մարտունիում մատուցված պատարակից հետո կազմակերպվել է ավանդական ճաշատեսակների փառատոն։ Հանդիսավորությամբ նշվել է Նորակերտ Նորագյուղի հիմնադրման հիստամյակը։ Ռուսաստանը շարունակում է հետևողական ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ։ Մոսկվայում ավարտին մոտեցող շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավակնորդների մրցաշրջանում Լևոն Արոնյանը կորցրել է հաղթելու հնարավորությունները։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Այսօր, ինչպես եւ բոլոր տաղավարտուներին հաջորդող օրերը, հանգուցյալների հիշատակության օր է, մեռելոց։ Հիշեցնենք, որ երեք հայ առաքելական եկեղեցին նշում էր տաղավար տոներից Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հրաշափար հարության տոնը։ Այսօր Սուրբ Պատարագից հետո բոլոր եկեղեցիներում կատարվել է հոգեհանգստյան արարողություն։ Նշենք, որ հայ առաքելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներն են՝ Սուրբ Ծնունդ եւ Մկրտություն, Սուրբ Հարություն, Պայծառակերպություն, Վարդավար, Աստվածածնի վերափոխման տոն, Խաչվերած տոն։ Ոչ աշխատանքային օրերին, թե հայ-ադրբեջանական սահմանին, թե Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակն անհանգիստ է եղել։ Հակարակորդը շարունակել է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամուլոյ խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը։ Հանգստյան օրերին սահմանային հատվածում նկատվել է լարվածություն։ Հայկական բանակի գործողությունները եղել են համաչափ, պատասխան է տրվել բոլոր թիրախային կրակոցներին։ Ադրբեջանի կողմից կողմից համակրիստոնյական տոներին իրավիճակի ապակայունացումը, հրադադարի ռեժիմի պահպանման մասին միջազգային գազམ་ակերպությունների հորդորներն անտեսելն անպատասխան չեն մնացել, նշել է Արծուրոն Հովանիսյանը։ Քրիստոսի հարության տոնի առիթով 3 մարտունիում մատուցված պատարակից հետո կազմակերպվել է ավանդական ճաշատեսակների փառատոն, որին ներկա էր նախագահ Բակո Սահակյանը, պաշտոնատար այրերի ուղեկցությամբ։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Մարտոնու շրջանի գյուղերից յուրաքանչյուրը ջանք չեր խնայել հնարավորինս առավել լայն ցանկով ճաշատեսակներ ներկայացնելու եւ իր տաղավարը բոլորից գեղեցիկ զարդարելու համար։ Մոտ 100 մետր երկարության վրա կողքողքի տաղավարներում ներկայացված էին մոռացված ու շատերին անծանոթ ճաշատեսակներ, աղցաններ, քաղցրավենի, կոգինի։ Հատկանշական է, որ փառատոնի մասնակիցները խոհարարության այս յուրահատուկ մրցույթի մասնակցության մեջ նաեւ այլ նպատակ են տեսնում, քան միայն ազգային խոհանոցը ներկայացնելն է։ Փառատոնը նաև միտված է առողջ ապրելակերպին, որովհետև այստեղ մատուցված է մեր ապուպապոտ ճաշատեսակները, հաճախ ենք մենք լսում ինչու են մեր պապերն այսքան երկարակյաց, որովհետև ճիշտ են սնվել։ Եվ ուզում եմ ժողովուրդը համտեսի մեր ճաշատեսակները ու ճիշտ սնվեն։ Առաջին հայացքից տարակուսանք առաջացրեց Ջիվանի համայնքի տաղավարը, որտեղ ներկայացված են նաև վրացական համադամներ, բարձվեց, որ համայնքի բնակիչների մի մասը հայրենադարձ վիրահայերեն։ Բոլոր ճաշատեսակները չեք կարողացել իհարկե ներկայացնել, բայց բոլորին գլխավոր, որին ծանոթ են եւ այստեղ եւ Հայաստանում եւ մյուս երկրներում էլ երևին։ Ցածը ծվին, չախողպիլին, չակապուլին, ճադին, տղեմանին, խաչապուրին, որոնք միշտ ընդունված են Վրաստանում, այդ ճաշատեսակ։ Փառատոնը կազմակերպվել էր շրջվարչակազմի ու մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարության համատեղ նախաձեռնությամբ։ Մենք ազգային բոլոր ավանդույթները վերականգնելու նպատակ ունենք, նշել է նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Սա նշանակում է, որ մենք վերադառնում ենք մեր արմատներին, մեր հավատքին եւ որ կամած կամած արդեն ժողովրդի մեջ նաեւ այս գիտակցությունն է արմատ դատավորվում այս հավատքը եւ պատահական չէ որ այսօր այստեղ է նաեւ Արցախի հանրապետության ղեկավարությունը եւ կարծում եմ սա ավանդույթ պիտի դառնա եւ ամեն մեր տաղավար տոներից յուրաքանչյուրը երևի թե պիտի նշվի տարբեր շրջաններում։ Փառատոնը ուղեկցվեց ազգային երկու պարով ազգագրագետ Գագի Գինոսյանը, ով ազգային երկու պարի դասընթացներ անցկացնելու նպատակով բարբերաբար այցելում է Արցախ, համոզված է, որ կրոնի ազդեցությունը ազգային մշակույթի վրա մեծ է, իսկ ժողովրդական տոնախմբությունների արդյունքում հաճախ ծնվում են մշակույթի գոհարներ, որոնք հետո կայուն տեղ են զբաղեցնում ավանդական տոների ծիսակարգում։ Իսկ Զատկի տոնի ներկայացված ազգային բարի խորհուրդը ազգագրագետը այսպես է մեկնաբանում Օրվա խորհուրդը ինչպես եւ ամեն միջոցառում վերածնված Արցախն է եւ հայ մարդու իր երկրին տեր կանելու, իր հավատքին տեր կանելու, իր տեսակը նորից ավելի ազնվական դարձնելու, հայ մարդու իրական կերպարը վերագտնելու եւ իր հայրենիքը շնացնելու խորհուրդը կարծում դա ամենակարևորն է այսօր։ Ներկայացված բազմազանությունը գնահատել են նաև հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը եղել է բոլոր տաղավարներում, համտեսել ներկայացված ճաշատեսակները ու ծանոթացել մասնակիցների հետ։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, մարտի 26-ին հանդիսավորությամբ նշվել է Ասկերանի շրջանի Նորագերտ Նորագյուղի հիմնադրման 50-ամյակը։ Գեզդարիա Հոբելյանական միջոցառմանը ներկայային ՀԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը, ազգային ժողովի խոսնակ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդինգ։ Մինչ տոնական միջոցառումների սկիզբը հանրապետության ղեկավարն ու նրան ուղեկցող անձինք ծաղիկ ներդրեցին գյուղից հայրենական մեծ պատերազմում 9 91 եւ Արցախյան ազատամարտում 33 նահատակների հիշատակը հավերժացնող հուշարձանի պատվանդանին։ Բակո Սահակյանն նորագյուղը համարել է Արցախի հին եւ կայացած բնակավայրերից մեկը, որը շոշափելի ներդրում ունի հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում, հավելելով, որ պետությունն այսուհետ եւս հատուկ ուշադրություն է դարձնելու գյուղական բնակավայրերի արժեվ ծառացած հիմնախնդիրների լուծմանը։ Ինչպես յուրաքանչյուր բնակավայր, այնպես էլ Նորագյուղն ունի իր կենսագրությունը։ Նորագյուղը 4 անգամ փոխել է իր տեղը եւ ամեն անգամ կոչվել Նորգյուղ, Նորագյուղ։ Հին գյուղի դիրքն անհարմար էր, դժվարություններ էր ստեղծում բնակիչների համար եւ երիտասարդները հեռանում էին գյուղից։ 1960-ական թվականներին հասունանում է գյուղի տեղափոխման հարցը։ 1966 թվականին տեղափոխվում Սարահարտ։ Գյուղը լեռներից շի Շիկահող կոչվող հարթավայր տեղափոխելու նախաձեռնությունը Նորագյուղի խոշորացված հաղթանակորտնտեսության վարչության նախագահ Արշավիր Գալստյանինն է, ով ոչ միայն նախաձեռնեց, այլև կարողացավ իրականացնել նոր գյուղի կառուցումը։ Միասնության շնորհիվ մեծ հաստատներ են գրանցվել գյուղը։ Նախապահովել են 4 գյուղերի միասնություն, միջև տեղափոխվել շատ երազողներ են եղել։ Խոսքը հիշտ է, բայց երկրորդ ցելեշի արժույթը մի մասը արդեն ուշավանում է։ Տեխնիկան դերի տրամադրելը, յոհտարի շարունակ, այդ քան գները կարող է դեպեշտ, դա միասնության հաղթանակ Դժվար էր բոլորին համոզել, որ թողնեն հին գյուղը, չէ որ նրանք ամուր կապված էին հայրենի օջախին։ Գյուղի տեղափոխման հարցը հասնում է Մարս խորհրդի գործկոմ, որի նախագահն էր համագյուղացի Մուշեգո Հանջանյանը։ Նա ամեն կերպ սատարում է համագյուղացիներին եւ ինչպես սպասվում էր, նա ոչ միայն տվեց իր համաձայնությունը, այլև մեծապես աջակցեց գյուղի տեղափոխմանը։ Արել է ինձ կապված ամեն ինչ ինձ ընդավայրի նորագյուղի մեր հատ ժողովուրդի անոնն ու պատիվը կարծեր պասրում ամամ։ Հայկական շուրջն ու ոգի, գիրն ու գրականացուն ու մշակույթն արվեստը արձալ աշխարում այելու համար։ Նոր նորագյուղում պայմանները բարենպաստ են։ Հաջողությունները տեսանելի։ Շրջկենտրոնից 7, մայրաքաղաքից 17 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող համայնքի բնակչության հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն ու հողագործությունն է։ Գյուղի վարչական տարածքում է գտնվում Arm Agro համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերության ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած կատնապրանքային համալիրը։ 2014 թվականից այստեղ գործում է Gev Group համանախագահ պատասխանատվությամբ ընկերության կարի արտադրամասի մասնաճյուղը։ Համայնքում գործում է միջնակարգ դպրոց, բժշկական ամբուլատորիա, մշակույթի տուն։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամի եւ ԼՂՀ կառավարության համաֆինանսավորմամբ կառուցվում է մանկապարտեզ։ Հենց այս ձերբերումները նկատի առնելով էլ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն իր շնորհավորական խոսքում ընդգծեց, որ այսօր շատ համայնքապետեր բարի նախանձով են նայում հանրապետության խոշորագույն եւ բարգավաճող գյուղի զարգացմանը։ Ստացվել այնպես, որ ես հականատես ու ժամանակակից եմ այդ դեպքերի ու զարգացումների շատ տեղին է եւ բնական որ նորագործինների այսօրվա երաստապահ ծերունդը իր արժանք ու գնահատումն է ցածերում յուրի հիմնադրման գազագերիչների ծնվի։ Տենց այդ մարդիկ են միասնական աշխատանքով իրականություն դարձրել հին նորագյուղի եւ Սարդարաշենի տեղափոխումը եւ դա մի շարք ծերունդերի լավենի երազանքն է։ Հանդիսավոր արարողությանը գյուղի անցյալի եւ ներկայի մասին զեկուցեց դպրոցի տնօրեն Էդվարդ Վարդանյանը։ Ելույթ ունեցան հաղթանակ կոլտնտեսության հաշվապահ Արմաս Զաքարյանը, Արցախի ազատամարտիկների միության նորագյուղի տարածքային խորհրդի նախագահ Վլադիմիր Պետրոսյանը, դպրոցի հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհի Սոնա Գալստյանը։ Օրվա արդիվ նորագյուղցիներին շնորհավորական ուղերձ է հղել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, որը ներկայացրեց Երևանի քաղաքապետ դատարանի ներկայացուցիչ համագյուղացի Անդրանիկ Մարտիրոսյանը։ Նորագյուղի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գործում ունեցած ավանդի համար եւ գյուղի հիմնադրման հիսնամյակ եկապակցությամբ մի խումբ նորագյուղցիներ ապարգևատրվեցին ԼՂՀ վարչապետի հուշամեդալով, շրջանային վարչակազմի ղեկավարի եւ համայնքապետի պատվոգրերով։ Արշավիր Գալստյանն ու Մուշե Ղոհանջանյանն արժանացան նորագյուղի պատվավոր քաղաքացու կոչման։ Միջոցառման վերջում գյուղի դպրոցականները հանդես եկան գրակ դրական գեղարվեստական մոնտաժով։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Նախորինին Ստեփանակերտի Մեսրոպ Մաշտոց համասարանի ուսանողական գիտական ընկերության եւ Վիտեյան Վան Մոսկովյան համասարանի Դոնի Ռոստովի մասնաճյուղի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել ուսանողների եւ երիտասարդ գիտնականների միջազգային գիտաժողով Հայաստանը եւ Կովկասյան տարածաշրջանի հիմնախնդիրները խորագրով։ Այն նվիրված էր հայկական pedagogical վերականգնման 25-ամյակին եւ Մեսրոպ Մաշտոց համասարանի ուսանողական գիտական ընկերության գործնեության հնգամյակին։ Միջոցառմանը բացման խոսքով հանդես են եկել Մեսրոպ Մաշտոց համասարանի գիտական, ուսումնական աշխատանքների եւ արտաքին կապերի գծով պրոռեկտոր, Փիլիսոփայական գիտությունների տեխնացու Ղարիբ Բաբայանը եւ ուսանողական գիտական ընկերության նախագահ Պատմության ամբիոնի դասախոս Հովիկ Ավանեսովը։ Գիտաժողովին ելույթներով հանդես են եկել 72 ուսանող, երիտասարդ գիտնականներ, մագիստրանտներ եւ ասպիրանտներ Երևանի, Արցախի, Ռուսաստանի եւ Բելարուսի առաջատար ուսումնական եւ գիտահետազոտական հաստատություններից։ Ժնևում կայանալիք Սիրիայից փախստականների աջակցությանը նվիրված բարձր մակարդակի հանդիպանը մասնակցելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանյանը մարտի 29-ին կմեկնի Շվեյցարիա։ Մարտի 30-ին նա կողևորվի Վաշինգտոն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Լահուրում հապարտի իրականացրած ահաբեկչությունն առնվազն 69 մարդու կյանքի խլել։ Վիրավորների թիվը հաստատված տվյալներով 280 է։ Պակիստանում երրորդյա սուք է հայտարարվել ի հիշատակ ահաբեկչական հարձակման զոհերի։ Աբեկչությունը տեղի ունեցել Կայանատեղիում այգու հարևանությամբ, որտեղ քրիստոնյաները հավաքվել են Սուրբ Զատկի տոնակատարությանը։ Այնտեղ կա նաև մանկական խաղահարապարակ, այդ պատճառով էլ բազմաթիվ կանայք ու երեխաներ են դուժել։ Ընդ որում Պակիստանի ոստիկանությունը չի կարող հստակ հաստատել, որ այդ հարձակումը եղել է ընդդեմ քրիստոնյաների։ Ռուսաստանը շարունակում է հետևողական ջանքեր գործադրել Ղարաբաղյան հակամարտության ղեկավարման ուղղությամբ։ Այս մասին ՏՎՑ-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամլոխոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով առայժմ բարձնալու բան չկա, բայց միակ ելքն այն է, որպեսզի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կարողանա բարենպաստ պայմաններ ստեղծել եւ Երևանի եւ Բաքվի համար։ Նա ընդգծել է, որ ղեկավարման մշտապես խանգարում են հակամարտության կողմից մեկ Սյունիքի անզիջում հայտարարությունները, ինչպես նաև ուժ կիրառելու պատրաստակամության մասին կողմերի հայտարարությունները։ Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում եւ հայ-ադրբեջանական սահմանին գնդակոծումն ու միջադեպերը կանխելու համար անհրաժեշտ է ԵԱՀԿ հովանավորության ներքո դիտորդների մշտական խումբ ստեղծել։ Այս մասին ասել է ռուս քաղաքագետ Ալեքսանդր Սկակովը։ Անդրադառնալով ադրբեջանական կողմից արձակած գրակոսներին, քաղաքագետը նշեց, որ նման միջադեպերը մշտապես շարունակվելու են, քանի դեռ դրանց կանխման մեխանիզմներ չեն մշակվել։ Իսկ հնարավոր մեխանիզմները երկուսն են։ Առաջինը հիմա սկզբունքորեն իրատեսական է։ Դա ԵԱՀԿ հովանավորության ներքո դիտորդների մշտական խումբ ստեղծելն է։ Երկրորդ մեխանիզմը, որն ավելի լուրջ է մեծ աշխատանքի պահանջում, տարածաշրջան խաղապահ ուժեր մտցնելն է, ընդգծել է Սկակովը։ Եթե այդ մեխանիզմներն աշխատեն, սկզբում մեկը, հետո մյուսը, հնարավոր է այլևս նման միջադեպեր չլինեն։ Եթե լինեն դիտորդներ, ակնհայտ կդառնա, թե ով սկսեց կրակել։ Անհնարին կդառնա սիմուլյացիան եւ անմեղներին մեղադրելը, եւ արդեն պատասխանատվություն կպահանջենք միջազգային հանրությունից, որպեսզի նա, ով սկսում է կրակել, դադարի դա անել։ Այդ ժամանակ արդեն խաղապահներ կմցնեն, իսկ հրակահերթի դեպքում ռազմական բնույթի այլ միջոցներ կկիրառվեն, ասել է Ալեքսանդր Սկակովը։ Նշենք, որ ադրբեջանական կողմը մշտապես մերժում է շփման գծում միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմներ ստեղծելու կոչերը։ Ռուս լրագրող գազետա Get.ru ինտերնետային բարբերականի թղթակից Ալեքսանդր Ռիբինին կարող են ընդգրկել Ադրբեջան այցելելու տեսակետից անցանկալի մարդկանց ցուցակը, այսինքն ծև ցուցակ։ Պաճառն այն է, որ նա Լեռնային Ղարաբաղ էր այցելել առանց ադրբեջանական կողմին տեղեկացնելու։ Հիմա Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հետաքննություն է անցկացնում տվյալ փաստով, հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլոցարայության ղեկավար Հիկմետ Հաջիևը մարզասերների համար։ Մոսկվայում ավարտին մոտեցող շախմատի աշխարհի չեմպիոնի հավաքնորդների մրցաշարի վերջին 14-րդ տուրում Լևոն Արոնյանը Սևերով կխաղա ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչ Հիկարու Նակամուրայի հետ, որին առաջին շրջանում հաղթել էր։ Հայկական շախմատի առաջատարը 6.5 միավորով բաժանում է 4-ից 7-րդ տեղերը եւ կորցրել է մրցաշարում հաղթելու հնարավորությունները։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է անբավարար եղանակ տեղումներ, վարկյանում 2-ից 7, առանձին վայրերում 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 2-ից 5, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։